الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله يوم والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفقه سليمان فقهنا مبارك الحمد الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم katika darasa leo biidhnihi taala tutaingia katika kauli ya muallif hapa wadalilu raghbati warahbati walkhushu'i qawluhu taala innahum kanu yusari'una fil khairati ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له Sheikh Muhammad bin Saleh Uthaymeen rahimahullah akisherehesha ar-raghba anasema ar-raghba maana yake mahabbatu al-wusul ila shay al-mahbub ni kupenda kufika kwa kitu ambacho kinachopendwa ndio nafanya ndio maana ya ar-raghba mahabbatu al-wusul ni kupenda kufika kwa kitu ambacho kinachopendwa na vile vile warahba الخوف المثمر للهرب من من المخوف الرهب manake nini ni hofu ambayo inao ina, in, ambayo iko na matunda lilharab min almukhawif kukimbia nafani kwa kwa kitu ambacho fani kinacho ogopesha naam fahia khawfun maqrun bi'amal ni hofu ambayo imeambatana na amal na kitendo والخشوع خشوع manake nini adhul والتطامن لعظمه الله nikujidhalilisha kwa ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala bihaythu yastaslimu liqada'ihi alkauni wash-shar'i eh vile mmoja atajisalimisha kwa qadha yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapitisha alkauni mambo ambayo ni anga na wash-shar'i na kisheria وفي الايه الكريمه na katika aya fi surati al-anbiya katika surati al-anbiya wasafa Allah ta'ala wasafa Allah ta'ala ibada Allah subhanahu wa ta'ala alikuja kufanya kusifu waja wake biannakum yad'una Allah yakuwa nafani wao wao wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala raghaban wa rahaban al khushu' wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa na mapenzi kufikia jambo la la kupendeza wa rahaba na wakiwa na hofu na vile vile wa alkhushu' na wakiwa wanyenyekevu wamejidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa du'a huna shamilu du'a al-ibada asaba na dua vile vile nafanya imeingiana katika dua ya nini dua ya ya ibada wa dua almas'ala na dua ya kuomba fahum yad'una Allah wa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala raghbatan fi ma indahum wao anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliona wakiwa na pupa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa fi thawabi natamaa kupata thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ma khawfihim min iqabihi wa athari dhunubihi wakiwa na khauf kwa adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala na wa athari dhunubihim na athari ya madhambi zao walmu'min anasema almu'mini yambaghi an yas'a inampasa kwake yeye an yas'a ila Allah ta'ala bin al-khawf war-raja akimbia kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ana hofu anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala war-raja na akiwa anatarajia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ويغلب الرجاء في جانب الطاعه لينشط عليها ويؤمل قبولها vile waghlibu raja na vile vile huku kutarajia huku anafanya anakuwa kuwa na pupa fi janibi taa katika upande wa kumtii liyanshita alaiha awe na nashati awe na nguvu wayuamil qubula na anafanya ana matumaini ya kufanya nini akubalika wayaghlibu alkhawf idha hamma bilma'siyah wayaghlibu alkhawf na ifanye nini khawf ifanye iwe ya kuwa hofu ni nyingi atapofanya nini idha hamma bilma'siyah atapotaka kutekeleza maasi liyaharaba minna mfanya mwenye kuwa anakimbia kutoka kwa maasi wayanju min iqabiha anafanya anakuwa mwenye kuongoka kutoka na adhabu yake waqala baadhi ulama baadhi wanavyoni wanasema yaghlibu janibu raja fi hali maradhi sana sana upano wa matarajio inakuwa katika sehemu ya maradhi wajanibu alkhawf fi hali siha na upande wa kuogopa inakuwa upande mtu anafanya anapokuwa na siha nzuri kwa sababu mtu anapokuwa mgonjwa utaraji Allah subhanahu wa ta'ala alete nini alete shifa kwa haraka na anapokuwa na siha anakuwa na hofu fi hali siha lianna almarid munkasir dhaifu nafsi kwa sababu huyu mgonjwa munkasir dhaifu nafsi anakuwa mwenye kuvunjika na anakuwa mwenye nafsi yake ni dhaifu wa asa an yakuna inaweza kuwa qad iqtaraba ajalu inaweza ajali yake imekaribia fayamuta kama fanya mwenye kukufa au yuhsinu dhanna billahi azza wa na ana dhanna nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa fi hali siha na katika hali ambayo siha yake inakuwa nzuri yakunu nashitan muamilan tul albaqa anakuwa na nashati anataraji kufanya yeye anataraji kuwa anafanya atakuwa na tul albaqa atakuwa ni wingi kubakia au urefu kubakia fayahmiluhu dhalika ala ala alashar walbatr hii tambebea kufanya nini kwa yeye anakuwa na shari na anakuwa na nini na nguvu zaidi fayaghlibu janib al-khawf liyaslama min dhalik anafanya yeye anakuwa mwenye kulalia upande wa nini hofu au mfanya nini mwenye kusalimika waqila nikasemekana kuwa yakunu rajauhu khawfuhu wahidan sawan yahmiluhu ar-raja' ala al-amn min makrillah anasema yakunu rajauhu naweza kwa kutarajiwa kwake khawfuhu wahidan sawan yahmiluhu ar-raja' iwe anafanya iwe anafanya kubeba kutarajia kwake ala al-amn min makri likupata amani kwa vitimbi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wal khawf ala li'as bi rahmatih na kuogopa kutatamaa kutoka kwa rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala kilahuma qabih mahalaka mahalaka li sahibi na yote mawili ni fani yote mawili ni mabana ni maangamivu kwa mtu kama huyu wal khashya na khashya manake nini hiya al khawf al mabni ala al ilm bi'azamati man yakhsha wa kamali sultanihi bi qawli ta'ala inma yakhsha Allah min ibadi al ulama خشى manake nini هي الخوف ni hofu ambayo imejengewa ala alilm kwa elimu ni hofu ambayo imejengewa kwa elimu bi'azamati man yakhsha kwa kuwa nafahamu kwa kubwa wala maana anayemuogopa wa kamali sultani na ukamilifu wake ufalme wake لقوله تعالى وقول لك الله سبحانه وتعالى انما يخشى الله haka wale ambao wanafanya na muogopa Allah subhanahu wa ta'ala min ibadi katika waja wake alulama mfano wale ambao wale ambao wanaosoma ay ay alulama bi'azamatihi wa kamal sultanihi fa hiya akhas min alkhawf anasema hapo wanavioni kwa ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala na ukamilifu wake fa hiya akhas min alkhawf wale ambao wanaomuogopa zaidi ni maulama na mafani wale ambao wanaomuogopa zaidi kwa sababu hao wamesoma ويتضح الفرق بينهما بالمثال anasema nitakuwa wazi utofauti wake kwa mfano fa idha khifta min shakhs pindi utapomwogopa mtu la tadri hal huwa qadir alayka am la fahadha khawf anasema ukimwogopa mtu wewe hujui ye anaweza anakuweza wewe ama akuwezi hii ni hofu tayari wa idha khifta min shakhsin na utapomwogopa mtu taalam annahu qadir alayk unajua kuwa huyu ye ananiweza mimi fahadhi khashya hii na fahani hii na khashya nadhani tume tumefahamiana hapo katika khashya na hofu ويقال في اقسام الخشيه ما يقال في اقسام الاحكام الخوف na vile vile katika vipengele vya khashia ma yuqalu fi aqsa fi aqsam ahkam al-khawf vile vile fain inasemekana katika ahkam za nini za hofu na vile vile wal inaba inaba nini الرجوع الى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته والرجوع نكرود kwa Allah subhanahu wa ta'ala بالقيام بطاعته kusimama kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wajtinabu ma'siyatihi na kuepuka kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya qaribatun min ma'na tauba inakuwa ni karibu kwa maana ya tauba illa annaha araqu minha lima tush'uru bihi min al 'ala Allah illa annaha araqu minha lima tash'ur inafanya hii iko karibu zaidi lima tash'uru bihi unafohisi wewe min al 'ala Allah kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala walujuu ilayhi na kurudi kwake yeye ولا تكونوا الا لله هي سوكو الله سبحانه وتعالى ودليل قوله تعالى لك الله نسمع وانيبوا الى ربكم وانيبوا ردوني كو ناني كو الله سبحانه وتعالى واسلموا له نمجسلمش كو كيف والمراد بقوله نا الله سبحانه وتعالى انا انا بقصديه واسلموا له ولكن الاسلام الشرعي هو الاسلام وكمل فيه huwa alistislam ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala li ahkami Allah shar'iyya kwa hukumu zake Allah subhanahu wa ta'ala za kisheria wadhālika anasema kwa hivyo anna alislam lillah ya kuwa kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala nawaan katika vipengele viwili الأول يا كwanza الإسلام الكوني هو الإسلام هو الاستسلام لحكمه الكوني الإسلام الكوني kujisalimisha kwa anga ni kujisalimisha kwa hukumu yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa anga wa hadha am hii mfano imekusanya likulli man fi samawati kwa chochote ambacho kilicho mbinguni na ardhini mu'minun wa kafir mu'min na kafir wa barrin wa fajir na mzuri na muovu la yumkin li ahadin an yastakbir an haiwezekani kwa mtu awenu faina ni mjori kwa hilo wa dalilu qawlu ta'ala wala hu aslama man fi samawati radi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un walau aslama walau fan aliyejisalimisha kwa walio mbinguni na ardhini tawan wa karaha kwa kutii ama kwa kulazimishwa wa ilayhi yurjaun na marejeo kwa nako Allah subhanahu wa ta'ala athani ya pili islamu shar'i kujisalimisha kisheria huwa alistislam lihukmihi shar'i ni kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hukumu yake ya kisheria wa hadha khas hii iko khas biman qama bi ta'ati kwa fan alisimama kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala min ar-rusuli katika mitume wa atba'ihim bi ihsan wal waliomfuata ودليله في القرآن كثيرا سمى دليل في القرآن nyingi ومنه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله إن شاء الله تقومea hapa باذن تعالى kesho tutakuwa kuendelea na darasa na hii darasa wa dalilul isti'ana katika masala ya isti'ana na isti'adha insha Allah kesho tutakuwa kuendelea biidhni taala kama kuna swali uzauliza kama hamna tufunga naam